вострая брама беларуская ідэя у літаратуры палітыцы і жыцці мінула ўжо тры гады пасля трагедыі на нямізе калі ў цісканіне метро загінула паўсотні чалавек А тая падзея ўсё нагадвае пра сябе судовымі працэсамі, мемарыяльным знакам і свежасцю пачуццяў мінула ўсяго тры гады ад таго апошняга дня вясны і кожны наступны быў пазначаны нібы паўтарэннем як назваў яго алесь памідораў крывавага свята под нагамі шматлюднага вяселля ў ерусаліме абрушваецца падлога яшчэ праз год у горным тунэлі у альпах трапляе ў пастку цэлы фунікулёр народу нарэшце сёлета ў львове на авіяцыйным свяце аграмадны ваенны самалёт падае ў самы натоўп глядачоў наша няміга быццам пушчаны па вадзе каменьчык ляціць і ляціць зачапляючы паверхню людства то там то там ўсе гэтыя падзеі аб'ядноўвае тое, што ім няма адэкватнага вытлумачэння. Натуральна, адбываюцца суды, знаходзяцца вінаватыя. У паперах усё сяк так згарушчваецца пад закрыццё справы, але нібы сонечны блік ці выпадковая кропля дажджу ці яшчэ нешта такое самае амаль ненамацвальнае ды ілюзорнае застаецца ў пратаколах і нібы дражніцца сваёй абсурднай неадпаведнасцю як з той нямігай, якую як не тлумач усё адно застанецца прычынаю летні дождж. Пір у часе чумы добра вядомая сусветнай культуры тэма. Яе процілегласць чума ў часе піру, тое, пра што мы гаворым сёння. Яна часцей адбываецца не ў мастацтве, а ў жыцці, якое на хвіліну абірае сабе жанр містычнага трылеру і заварожвае сваім абсурдам ды жорсткасцю. Как это мне казались ветки пресса Расповедала про то, и як в один сонечный день Загинула разом окольки людей Это не был банальный разбор Криминальный не захоп, не терак Мне не удалое кахание, не безглуздая бойка Фанату футболу нечто в свете не так Нечто знамение то я, а кто я таки Чему про это я кажу, тому что это мой город И я тут живу, это мой регион Як зараз модно казать, тому это я не може меня не кранаць можа гэта таму што сам не быў там я але вось яна сумная гісторыя а быў гэта травень 99 запрашаю усіх на крывавае свята знаходзяцца тлумачэнні і воінам і прыродным катаклізмам і генацыду нават бязглустым бойкам футбольных заўзятараў можна адшукаць рэзюме такія тлумачэнні лічацца адэкватнымі а тут у гэтым кантэксце свята і жахлівай смерці любыя тлумачэнні выглядаюць неадпаведнымі. Гэта значыць, не заміраюць нас з тым, што здарылася і з самімі сабою, не супакойваюць або не надзяляюць новым жыццёвым досведам. Ну, што летні дожджык ці тое, што падлога абвалілася ці што пантон не вытрымаў бо гэта ўжо літаратура жыццё паралельнае ўмяшалася ў жыццё звыклае нездарма вакол такіх катаклізмаў так шмат чутак і веры ў ненатуральныя сілы я пакуль прыпыню свой расповед пра катастрофы каб наведаць выставу клясыкі сусветнага катастрафізму тут слова мастацтвазнаўцу сергею харыўскаму Катастрофа ў мастацтве пачынаецца з часоў элінізму, другога першага стагоддзя да нашай эры, па ўсходніх правінцыях Хрымскай імперыі. Бітвы зэўса з гігантамі, лапіфаў з кентаўрамі, людзей з амазонкамі і нарэшце пагібель фаэтона, звычайныя тагачасныя матывы масы знявечаных болям паміраючых целаў лихаманкавае імпэтнае адчайнае змаганне за жыццё. Сярод тагачасных скульптурных твораў былі шэдэўры як славуты пергамскі аўтар, але было і безліч малавядомых пасрэдных рэчаў, дзе само адчуванне безвыходнасці смерці наканаванай сляпым няўмольным лёсам непазбежнае. другім разам да сюжэтаў катастрофаў у выніку якіх гінуць масы людзей звярнуліся ў часы высокага адраджэння спачатку ў скульптуры бітва кентаўраў а затым і ў жывапісе ў страшным судзе вобраз масавай смерці і пакутаў магутна ўвасобіў мікеланджела хоць у той самы час на мяжы пятнацца і шаснацца стагоддзяў ён быў далёка не адзіны гэткія ж сюжэты абіраў і ягоны настаўнік Герландаю і ягоны венецыянскі паслядоўнік Сансавіна, а таксама і сам Рафаэль, які напісаў для Ватыкана палатно пажар у борга. Пасля гэтага катастрафічныя сюжэты паўстаюць з даволі дакладнай цыклічнасцю ўсё часцей, як пра 200 сацыяльных катаклізмаў несупынна напрыклад да розных металагічных і гістарычных вобразаў масавых забойстваў людзей ці чалавекападобных істотаў звярталіся ў часы барока. Наноў да катастрафічных сюжэтаў Еўропе звярнуліся ў часы гэтак званага рамантызму. У Гішпаніі Гоя у францыі далякруа і жарыко у рассіі брулоў і бруні. Аднак свае задачы гэтыя мастакі разумелі зусім по-рознаму. Для гоі гэта былі метафары ўласна бачання свету, а напрыклад, у жарыко плыт мядузы цалкам рэальны расповед пра гібель корабля недасведчаны капітан які адчоляў каманду дзякуючы пратэкцыі пакінуў вадаплаў падчас крушэння ля берагу афрыкі невялікая частка каманды ацалела прайшоўшы праз усе жахі акіянскай стыхіі і людска канібалізму гісторыя нарабіла верхал у палітычных колах парыжу палатно тэадора жыко стала магутным дакумантам што вазілі з раёну ў раён па еўропе дарэчы гэты сюжэт большым праз 30 гадоў паўтораны іваном айвазоўскім пад назовам девятый вал стаў адным з самых улюблёных у рассіі іншы лёс напаткаў творы клясыка расійска катастрафічна рамантызму карла брулова брулоў узяў сабе за матыў вывяржэння італьянска вулкану везувія і знішчэння ў выніку гораду пампея гэтак яго прасіў сам імператор міколай першы сутнасць задачы палягала ў знішчэнні папярэдняга паганскага свету і нараджэнні новага веданне геаграфіі антычнай спадчыны добра паспрыяла брулову але нічога лепшага мастак ужо не стварыў. пачатку сороквых гадоў 19 стагоддзя выявы масавай смерці людзей сышлі з кола тэму еўрапейскае мастацтва ані масавыя смерці хрысціянаў польская мастака генрыка семерацка а не недакончаныя жудзікі казацкіх воінаў яна матэйкі нічога новага не прынеслі нешта яшчэ было намячалася ў каўказскіх палотнах беларуска мастака януарая сухадольская ці ў азіяцкіх расейца Васіля Верашчагіна у спробе падагуліць жахі вайны. Але гэта ўжо іншы батальны жанр на вайне, як на вайне тое што гоя і жэрыко малявалі катастрофы першы як свой унутраны свет а другі як рэальнае здарэнне для нашай сённяшняй тэмы мае самыя непасрэдныя адносіны бо містычны вэлюм вакол кожнага крывавага свята іншы раз схіляе да думкі што якраз жыццё твае ўласнае душы спрычыняецца да таго здарэння прынамсі душы прасцей чым розуму дашукацца прымірэншага адказу на пытанне чаму ж тое адбылося. Тая трагедыя ў Ярусаліме не была звязаная з тэрарызмам або араба-ізраільскім канфліктам. У вяселлі ў палацы Версаль бралі ўдзел больш за 600 чалавек калі ўвесь гэты натоўп устаў з-за сталоў, каб танцаваць, пад ім імгненна і бясшумна абвалілася падлога. На відэастужцы бачна, як усё адбываецца менш, чым за секунду. Усё раптам памкнула ўніз, сталы з пачастункам крэслы, людзі. Пасля кадр перакрываецца клубам пылу і толькі пасля гэтага чуеш страшэнны грукат і галас. Thank you. журналісты ахрысцілі тое што адбылося крывавым вяселлем людзі святкавалі на трэцім паверсе чатырохпавярховага будынку абрынутае вяселле прабіла перакрыцці астатніх паверхаў і з васемнаццаціметровай вышыні увалілася ў падземны гараж напрыканцы гэта было ўжо суцэльнае месіва з людзей бетонных плітаў і металёвых канструкцыяў здарэнне ацэненае як самая вялікая за ўсю гісторыю ізраілю цывільная катастрофа Свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, И крылья эту свадьбу вдаль несли. Широкой этой свадьбе было быў натуральна суд доўгае разбіральніцтва кагосьці пакаралі але тэма не закрытая і мабыць не будзе закрытая ніколі здарэнне адбылося за секунды а час высвятлення прычынаў як заўсёды ў такіх невытлумачальных выпадках гатовы расцягнуцца ў вечнасць Гэтаксама за некалькі хвілін амаль імгненна згарэлі ўсе пасажыры фунікулёра ў аўстрыйскіх альпах. Невытлумачальны парадокс гэтай гісторыі у тым, што тунэль быў абсталяваны самай сучаснай тэхнікай, што цягнік быў вагнястойкі, але пры гэтым у ахвяраў не было ніякіх шанцаў на выратаванне. Thank you. Трагедыя адбылася на курорце капрун. Тут мора турыстаў і галоўная небяспека сыход снежных лавінаў. Таго, што адбылося ніхто не мог і дапусціць. Сведкі кажуць, што фунікулёр увайшоў у чатырохкіляметровы тунэль, калі ў першых вагонах ужо з'явіліся языкі полымя. Некалькі чалавек у апошніх вагонах паспелі разбіць вакно і выскачыць вонкі. Тым часам цягнік прайшоў па тунэлі яшчэ 600 метраў і тут пачалося вогненнае пекла. Тунель уяўляе сабой трубу, што ўздымаецца па горнай строме, якая ж была цяга ў гэтым вялізным комене. Цягнік згарэў за некалькі хвілін. Да таго ж строі гарналыжнікаў бароняць ад холаду, але не ад агню. Яны наадварот згараюць імгненна. Таму разрозніць парэшткі 155 чалавек у тым, што засталося ад цягніка, экспертам было няпроста. Падобна ерусалімскай капрунскую катастрофу назвалі самай страшнай у Аўстры за ўвесь пасляваенны час. І тут быў суд, і тут знайшлі вінаватых, не знайшлі толькі дастатковага адказу на пытанне, чаму ўсё гэта адбылося. Як і ў ранейшых і ў наступных выпадках пытанне пра прычыны тут ператварылася ў рытарычнае. Магчыма, сам чалавечы розум упіраецца тут у межы пазнання. Крымінальны кодэкс не аперуе і рацыянальнымі або містычнымі сведчаннямі. Напрыклад, суд ніколі не возьме пад увагу, што менская трагедыя адбылася на троіцу і навачок святога абраза, павешанага на фасад катедральнага сабору, або што ў тым месцы была гістарычная бітва на нямізе. Гэта таксама як ерусалімскі суд не стане разглядаць парадокс сітуацыі. Вяселле было нагэтулькі вясёлае, што калі крайнасці сапраўды змыкаюцца, смерць была нагэтулькі страшная. І аўстрыйскі суд не зверне ўвагі на парадокс халоднага свята і гарачай смерці. Рэч у тым, што крымінальны кодэкс, як і права ў цэлым, мала змяніўся па сутнасці за ўсю гісторыю чалавецтва. Тым часам магчымасці чалавечага рацыю вычарпаныя і жыццё настойліва падказвае, што альбо трэба браць пад увагу таксама і рацыянальныя матывы, альбо замірыцца са сваёй біялагічнай недасканаласцю і трываць крывавыя святы. яшчэ адна выснова са згаданыя чарады здарэнняў самая простая. Смерць у часе свята недарэчная і раптоўная, бо якраз на свята чалавек найбольш не гатовы да ўратавання. Цікава, што да прыкладу расійскае слова перадае такі стан больш дакладна. Наша свята ад святога, што якраз патрабуе пэўнай унутранай засяроджанасці, а расійскі празнік ад празнасці, незанятасці, расслабленасці, парожнасці. Святочныя людзі, яны расслабленыя, яны распусцілі сваю асцярогу ва ўражаннях ад канцэрту ці ў прадчуванні галавакружнага спуску на лыжах з гары. Іх можна браць голымі рукамі, яны як дзеці. Дзеці былі галоўнымі ўдзельнікамі авіяцыйнага свята на львоўскім авіяшоу. Там на аэрадроме скліняў сабралася 10 тысячаў гледачоў, 70 з іх апошні раз. Сярод ахвяраў шмат дзяцей. Вось хто прыйшоў сюды назіраць беспадобнае шоу, калі забываешся сам на сябе пры выглядзе магутных вайсковых летакоў, падобных да ракетаў, калі перамыкае дыханне ад паветраных веражоў Мабыць, захаплення тое, калі вялізны лятак зусім блізка чапануў крылом дрэвы, толькі нарастала. А калі ён яшчэ і даўся аб зямлю, перавярнуўся і ляціць у твой бок хвастом наперад. Тут мусіць быць момант, калі прыгажосць павінна ператварыцца ў даўкае такое адчуванне таго, што нешта не так. Мабыць, пасля таго, як лётчыкі катапультаваліся, прыгажунля так і стаў выглядаць бясконца недарэчна смяротна непрыгожа але гэта можна было толькі хуценька імгненна адчуць але неяк не ўсвядоміць бо ў наступны момант для назіральнікаў усё скончылася быццам нехта выключыў святло лятак урэзаўся ў самую гушчэчу святочнага натоўпу і неверагодны выбух страсянуў паветра І тут выказваюць дзясяткі тлумачэнняў, але ніводнае не ўспрымаецца як адэкватнае. Крывавае свята не залежыць ад палітычнага рэжыму, які пануе ў краіне. Перавернутая формула піру ў часе чумы, чума ў часе піру тут панад уладай. У самай сярэдзіне сямдзясятых падобная гісторыя адбылася ў вільні. Да нядаўняга часу яна была засакрэчаная, хоць не проста засакрэціць пагібель сотні цывільных людзей. Гэта быў люты, тады яшчэ паміж палацам спорту і вядомай менскім даследнікам акадэмічнай бібліятэкай быў пантонны мост. І вось увечары цэлы палац народу выйшаў з канцэрту на гэты мост. І ў нейкі момант мост парваўся. Сотні людзей апынуліся сярод крыгаў у чорнай начной вадзе тагачасная савецкая літоўская ўлада зрабіла ўсё, каб наладзіць адлоў тапельцаў ніжэй павялі і каб трагедыя не трапіла на варожыя галасы. Дагэтуль працінаюць роспачныя ўспаміны ўдзельнікаў і сваякоў ахвяраў той катастрофы. Былі сярод загінулых і бацькі і дзеці і хлопят з дзеўкай, што пайшлі на гэты канцэрт перад самым сваім вяселлем. але віленскую трагедыю забылі. Адзін знаёмы гісторык патлумачыў гэта тым, што ёсць рэчы, пра якія лепей забыць, не ведаць. Прыблізна гэтак, як у вёсцы малым дзецям не паказваюць дзяльбу кабанчыка, маўляў, недасканалы свет. Рацыя, але гэта ўсвядомлены намі недасканалы свет нас самых, а не сустрэча са стыхіяй. Яшчэ кажуць, не хадзі туды, дзе будзе натоўп але дзе ж ты ўбяражэшся калі такі шэраг можна працягваць бясконца як усё жыццё не хадзі на вяселле не гуляй па людных вуліцах не катайся на лыжах і каб ніхто больше не ўвайшоў пераход шапіліся хлопцы ў свой апошні караход яны крычалі назад назад назад яны крычалі яны крычалі назад назад назад але ўжо спінай давіў ім несвядомы натоўп На маю думку, мы якраз мусім супастаўляць прыкметы такіх здарэнняў, шукаць у іх агульнае, агульнага шмат, прычым кола супадзенняў досыць вузкае. Ужо згаданых сёння пяці выпадкаў дастаткова, каб пералічваць чыннікі. Усе здарэнні адбыліся ў атмасферы свята, вяселля і весялосці. Чума ў часе піру. І кожнага разу чым большы быў пір, тым страшнейшая чума і ў Мску ў вільні фігуруе мост. Толькі ў першым выпадку пагубіла тое, што кінуліся пад мост, а ў другім на мост. Па мост быў і ў Ярусаліме той, што абваліўся. І альпійскі выпадак звязаны з мастом, бо тунель гэта ёсць мост, толькі вывернуты на знаніцу. У мянскім і віленскім выпадку фігуруюць палацы спорту. Адбывалася недалёка ад іх са спортам так ці інакш звязаныя і альпійскія львоўскія выпадкі а яшчэ паўсюль была музыка канцэрт і ў вільні ў менску і ў ярусаліме і ў скліневе зрэшты самымі галоўнымі прыкметамі бяды апынуліся ў мяне самыя галоўныя знешнія прыкметы чалавечай радасці і шчасця музыка спорт свята быццам спроба стварыць сабе адчування раю на зямлі кожнага разу прыводзіла да паўставання зямнога пекла. Ёсць і яшчэ адно падабенства зусім матэматычнае паўсюль загінула падобная колькасць людзей. Mm -hmm. На маю думку, найлепшая памяць пра такія здарэнні гэта думанне пра іх і няспынны пошук іхных прычынаў. Можа быць, такія невытлумачальныя катаклізмы і даюцца людзям, каб яны ўрэшце пашыралі межы пазнання. Thank you.